U ime Allaha, milostivog, samilosnog. I protiv naroda njegova, poslije njega. Mi nismo vojsku s neba poslali, niti smo to ikada činili. Samo bi se čuo jedan užasan krik i oni bi odjednom svi pomrli. O, kako su ljudi jadni! Nijedan poslanik mi nije došao, a da mu se nisu narugali. Kako oni ne znaju koliko smo prije njih naroda uništili, od kojih im se niko vratio nije. A svi oni bit će zajedno pred nas dovedeni. Dokaz im je mrtva zemlja. Mi joj život dajemo i iz nje niće žito koje oni jedu. Mi po njoj stvaramo bašće, palmike i vinograde i činimo da iz nje izvori izviru. Da oni jedu plodove njihove, i od onoga što ruke njihove privrijede, pa zašto neće da budu zahvalni? Neka je hvaljen onaj koji u svemu stvara pol, u onome što iz zemlje niče, u njima samim i u onome što oni ne znaju. I noć im je dokaz, mi uklanjamo dnevnu svjetlost i oni ostaju u mraku. I sunce se kreće do svoje određene granice, to je odredba silnoga i sveznajućeg. I mjesecu smo odredili položaj i on se uvijek ponovo kreće kao stari savijeni palmin prut. Nit sunce može mjesec dostići, nit noć dan preteći. Svi oni u svemiru plove. Dokaz im je i to što potomke njihove u lađama krcatim prevozimo i što za njih, slične njima, stvaramo one na kojima se voze i ako želimo, mi ih potopimo i neće im spasa biti, neće se izbaviti, osim ako im se ne smilujemo da bi do roka određenog uživali. A kad im se rekne, bojte se onoga što se prije vas dogodilo i onoga što vas čeka da biste pomilovani bili i ne dođe im jedan dokaz od dokaza gospodara njihova kojem oni leđa ne okrenu. A kad im se kaže, udjeljujte od onoga što vam Allah daje, onda nevjernici govore vjernicima, zar da hranim onoga koga je Allah da je htio, mogao hraniti vi ste u istinu u pravoj zabludi i govore, kad će već jednom ta prijetnja ako istinu govorite? A ne čekaju drugo odostrašan glas koji će ih, dok se budu jedni s drugima prepirali obuzeti, pa neće moći ništa oporučiti, niti se čeljadi svojoj vratiti, i će se u rog, pa će oni iz grobova prema gospodaru svome pohrliti govoreći teško nama, ko nas iz naših grobova oživi. Eto ostvaruje se prijetnja milostivog. Poslanici su istinu govorili. Biće tu samo jedan glas i oni će se svi pred nama obreti. Danas se nikome neće nepravda učiniti i vi ćete prema onom kako ste radili nagrađeni biti. Stanovnici dženneta uživat će toga dana u blagodatima veseli i radosni. Oni žene njihove bit će u hladovini na ukrašenim divanima naslonjeni. U njemu će imati voća i ono što budu željeli. Mir vama bit će riječi gospodara milostivog. A vi, o griješnici, danas se odvojite. O sinovi Ademovi, zar vam nisam naredio? Ne klanjajte se šeitanu, on vam je neprijatelj otvoreni, već se klanjajte meni. To je put pravi. On je mnoge od vas u zabludu odveo, kako niste pamet imali. Ovo je džehennem kojim vam se prijetilo. Pržite se sada u njemu zato što niste vjerovali. Danas ćemo im usta zapečatiti. Njihove ruke će nam govoriti, a noge njihove će onom što su radili svjedočiti. Da smo htjeli. Mogli smo ih da njihova lišiti, pa kad bi na put pošli, kako bi vidjeli? A da smo htjeli, mogli smo ih na mjestu na kome su zgriješili u nešto pretvoriti, pa ne bi mogli nikuda otići, niti se vratiti. Onome kome dug živo damo, mi mu izgled nagore izmijenimo, zar oni ne razumiju? Mi poslanika nismo pjesništvu učili, to mu ne priliči, ovo je samo pouka Kur'an jasni, da opominje onoga ko ima pameti i da zasluže kaznu nevjernici. Kako oni ne vide da mi samo zbog njih stoku stvaramo i da oni njome raspolažu kao vlasnici i da smo im dali da se njom služe, na nekima jašu, a nekima se hrane i drugih koristi od nje imaju i mlijeko, pa zašto nisu zahvalni? već pored Allaha druge bogove prihvataju u nadi da će im oni na pomoći biti. Oni im, međutim, neće moći pomoći, a oni su njima poslušna vojska. I nek te ne žaloste riječi njihove, mi doista znamo i ono što oni kriju i ono što pokazuju. Kako čovjek ne vidi da ga mi od kapi sjemena stvaramo i opet je otvoreni protivnik. I nama navodi primjer a zaboravlja kako je stvoren i govori ko će oživjeti kosti kad budu truhle. Reci, oživjet će i onaj koji ih je prvi put stvorio. On dobro zna sve što je stvorio. Onaj koji vam iz zelenog drveća vatru stvara i vi njome potpaljujete. Zar onaj koji je stvorio nebesa i zemlju nije kadar da stvori njima slične? Jeste, on sve stvara i on je sveznajući. I zaista on može, kada nešto hoće, samo zato rekne budi i ono bude. Pa neka je hvaljen onaj u čijoj ruci vlast nad svim. Njemu ćete se vratiti. Redovi. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Tako mi oni u redove poredanih i oni koji odvraćaju i oni koji opomenu čitaju. Vaš Bog je u istinu jedan. Gospodar nebesa i zemlje i onoga što je između njih i gospodara istoka. Mi smo nebo najbliže vama sjajnim zvijezdama okitili i čuvamo ga od svakog šeitana prkosnoga, da ne prisluškuje meleke uzvišene, njih sa svih strana gađaju da ih otjeraju, njih čeka patnja neprekidna, a onoga koji što ugrabi stigne svjetlica blistava. Upitaj da li je teže njih stvoriti ili sve ostalo što smo stvorili. Njih stvaramo od ljepljive ilovače. Ti se diviš, a oni se rugaju. A kad im se savjeti upućuju, oni ih ne prihvataju. I kad dokaz vide, oni jedni drugi na ismijavanje podstiču i govore ovo nije ništa drugo do prava čarolija. Zar kad poumiremo i kad kosti iz zemlja postanemo, zar ćemo mi zaista biti oživljeni? I naši preci davni, reci da, a bit ćete i poniženi. To će biti samo glas jedan i svi će odjednom progledati i reći teško nama, ovo je sudnji dan, da, ovo je dan strašnog suda u koji vi niste vjerovali. Sakupite nevjernike i one koji su se s njima družili i one kojima su se klanjali mimo Allaha i pokažite im put koji u džehennem vodi i zaustavite ih. Oni će biti pitani. Šta vam je? Zašto jedni drugima ne pomognete? Ali toga dana oni će se sasvim prepustiti i jedni drugima prebacivati vi ste nas varali. Nismo, odgovorit će, nego vi niste htjeli vjerovati, a mi nikakve vlasti nad vama nismo imali. Obijestan narod ste bili. I riječ gospodara našeg da ćemo doista kaznu iskusiti na nama se ispunila. U zabludu smo vas pozivali, jer smo i sami u zabludi bili. I oni će toga dana zajedno na muci biti, jer mi ćemo tako sa mnogobošcima postupiti, kad im se govorilo samo je Allah Bog. Oni su se oholili i govorili, zar da napustimo božanstva naša zbog jednog ludog pjesnika? A nije tako. On istinu donosi i tvrdi da su svi poslanici istinu donosili. A vi ćete sigurno bolnu patnju iskusiti. Kako ste radili, onako ćete kažnjeni biti. A Allahovi iskreni robovi posebnu će obskrbu imati razno voće i bit će poštovani u džennetskim bašćama naslada, na divanima, jedni prema drugima. Biće posluženi pićem iz izvora koji će stalno teći, bistrim i prijatnim onima koji budu pili. Od njeg neće glava boljeti i zbog njega se neće pamet gubiti. Pored njih će biti one koje će preda se gledati u prekrasnih kao da su one jaja pokrivena. I oni će jedan s drugim razgovarati i jedan od njih će reći Imao sam druga jednog koji je govorio Zar i ti vjeruješ da ćemo kad pa umiremo i zemlja i kosti postanemo doista račun polagati? Hoćete li da pogledate? I on će pogledati i toga usred nema ugledati. Allaha mi, reći će, zamalo me nisi upropastio da nije bilo milosti gospodara moga i ja bih se sada mučio. A mi, jelde, više nećemo umirati. Jednom smo umrli, više nećemo biti mučeni. To će zaista uspjeh veliki biti. Za ovako nešto neka se trude trudbenici. A da li je bolja ta gozba ili drvo zakum koje smo nevjernicima kao kaznu odredili? To je drvo koje će usred džehennema rasti, plod će mu poput glava šeitanskih biti. Oni će se njime hraniti i trbuhe će svoje njime puniti. Zatim će to ključalom vodom izmiješati, a potom će se sigurno opet u džehennem vratiti. Oni su očeve svoje u zabludi zatekli, pa i oni stopama njihovim nastavili. A i prije njih su većinom drevni narodi u zabludi bili iako smo i mi slali one koji su ih opominjali. Zato pogledaj kakav je bio kraj oni koji su bili opomenuti. Samo nije bilo tako sa Allahovim robovima iskrenim. A kada nas je Nuh zovno, mi smo se lijepo odazvali. Njega i porodicu njegovu nevolje teške smo spasili. I samo potomke njegove u životu ostavili i u naraštajima kasnijim mu spomen sačuvali mir Nuhu od svjetova svih. Eto tako mi nagrađujemo one koji dobra djela čine. On je bio rob naš, vjernik, a ostale smo poslije potopili. Iste vjere kao i on bio i Ibrahim, kad je gospodaru svome iskrena srca došao, kad je ocu svome i narodu svome rekao, čemu se to vi klanjate? Zar lažna božanstva umjesto Allaha hoćete, i šta o gospodaru svjetova mislite? I on baci pogled na zvijezde pa reče, ja ću se evo razboljeti. I oni ga napustiše, uzmaknuši, a on se kumirima njihovim prikrade pa reče, zašto ne jedete? Šta vam je te ne govorite? I krišom im priđe desnom rukom ih udarajući, pa mu narod trkom dođe. Kako možete da se klanjate onima koji sami klešete, upita, kad Allah stvara i vas i ono što napravite, pripremite za njega lomaču povikaše, pa ga u vatru bacite i htjedoše da ga na muke stave, ali mi njih učini smo poniženim. Idemo namo gdje mi je gospodar moj naredio reče, on će mene kuda treba uputiti, gospodaru moj, daruj mi porod čestit. I mi smo ga obradovali dječakom blage naravi. I kad on odraste, toliko da mu poče u poslu pomagati, Ibrahim reče, o sinko moj, usnu sam vidio da treba da te zakoljem, pa šta ti misliš? O oče moj, reče, onako kako, kako ti se naređuje postupi, vidjet ćeš ako Bog da, da ću sve izdržati. I njih dvojica poslušaše, i kad ga on čelom prema zemlji položi, mi ga zovnu smo, o Ibrahime, ti si se objavi u snu odazvao, a mi ovako nagrađujemo one koji dobra djela čine. To je zaista bilo pravo iskušenje. I kurbanom velikim ga iskupi smo, i u naraštajima kasnijim u spomen se čuva smo. Nek u miru i brahim. Eto tako mi nagrađujemo one koji dobra djela čine, a on je doista bio rob naš, vjernik i obradovali smo ga Ishakom, vjerovjesnikom i čovjekom dobrim. I blagoslovili smo i njega Ishaka, a među potomcima njihovim ima vjernika i nevjernika očiti. I Musau i Harunu smo milost ukazali, pa i njih i narod njihov nevolje velike spasili i pomogli im da pobjede. I knjigu im jasnu dali i obojicu na pravi put uputili i u naraštajima kasnijim spomen sačuvali. Nek su u miru Musa i Harun. Eto tako mi nagrađujemo one koji dobra djela čine, a njih dvojica su u istinu bili robovi naši, vjernici. I Iljas je bio poslanik, kada on reče narodu svome, zar se ne bojite što se bal klanjate, a najljepšeg stvoritelja ostavljate, Allaha, gospodara svoga i gospodara vaših predaka drevnih. Oni ga lašcem nazvaše i zato će sigurno u vatru svi oni biti bačeni. Samo neće oni Allahovi robovi koji su mu bili odani. I sačuva smo mu spomen u naraštajima kasnim, neki u miru ili jas. Eto tako mi nagrađujemo one koji dobra djela čine, a on je bio rob naš, vjernik i Lut je bio poslanik. Mi smo njega i čitavu njegovu porodicu spasili, osim starice. Ona je nastradala sa onima koji su nastradali, a ostale smo uništili. I vi pored nastambi njihovih prolazite i danju i noću, pa zašto se ne urazumite? I Junus je bio poslanik. I on pobježe na jednu lađu prepunu i baci kocku i kocka na njega pade i riba ga proguta, a bio je zaslužio prijekor. I da nije bio jedan od onih koji Allaha hvale, sigurno bi ostao u utrobi njenoj do dana kad će svi biti oživljeni. I mi ga izbaci smo na jedno pusto mjesto, a on je bio bolan. I učini smo da iznad njega izraste vriježa jedne tikve i posla smo ga stotini hiljada ljudi i više. I oni povjerovaše. I njima dado smo da do roka određenog požive, a upita ih, zar su za gospodara tvoga kćeri, a za njih sinovi? Zar smo u njihovu prisustvu meleke kao žene stvorili? Eto, oni zbog toga što lažu, doista govore, Allah je rodio, oni su zaista lažljivci. Zar je on kćeri sinovima pretpostavio? Šta vam je? Kako rasuđujete? Zašto ne razmislite? Ili gdje vam je dokaz očiti? Donesite knjigu svoju ako istinu govorite. Mnogobožci između njega i džinna srodstvo uspostavljaju, a džinni odavno znaju da će oni koji tako govore u vatru biti bačeni. Hvalje neka je Allah i daleko od onoga kako ga oni predstavljaju. Allahovi iskreni robovi nisu zato krivi, ali ni vi sa onima kojima se klanjate, ne možete onima nikoga u zabludu zavesti, možete samo onoga koji će i onako u vatri gorjeti. Svakome od nas mjesto je određeno, mi smo u redove poredani i samo njega hvalimo. A oni su sigurno govorili da smo mi knjigu imali kao što su imali narodi prijašnji. Sigurno bismo bili Allahovi robovi iskreni ali u Kur'an ne doše da povjeruju i znači oni. A riječ naša je davno rečena o robovima našim, o poslanicima. Oni će biti doista potpomognuti i vojska naša će zacijelo pobijediti. Zato se okreni od njih za neko vrijeme i posmatra ih i oni će posmatrati. Zar oni kaznu našu da požuruju? Kad ih ona stigne, Zlo će jutro osvanuti onima koji su bili opomenuti, zato se ukreni od njih za neko vrijeme i posmatraj, i oni će posmatrati. Veličanstveni gospodar tvoj, dostojanstveni i daleko od onoga kako ga predstavljaju oni, i mir poslanicima, i hvalje neka je Allah, gospodar svjetova. Sad. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Sad, tako mi Kur'ana slavnog, doista su bahati i nađi oni koji neće da vjeruju. Koliko smo mi naroda prije njih uništili i oni su za pomoć vapili, ali je bilo kasno. Oni se čude što im je jedan od njih došao da ih opominje i govore nevjernici. Ovo je čarobnjak lažov? Zar onda bogove svede na Boga jednog? To je zaista nešto veoma čudno. I oni ugledni između njih krenuše. Idite i ostanite pri klanjanju bogovima svojim. Ovima se u istinu nešto veliko hoće. Za ovo nismo čuli u vjeri predaka naših. Ovo nije ništa drugo, već namještena laž. Zašto baš njemu, između nas, da bude poslana opomena? ali oni u opomenu moju sumnjaju, zato što kaznu moju nisu iskusili. Zar su u njih riznice milosti gospodara Tvoga, silnoga i daležljivog? Zar oni imaju vlast na nebesima i na zemlji i nad onim što između njih? Neka se onda uz ljestve popnu. Oni predstavljaju neznatnu urotničku vojsku koja će tamo biti poražena. I prije njih su narod Nuhov i Ad i Faraon, vlasnik građevina ogromnih poricali, i Semud, i Lutov narod i stanovnici Ejke, oni su se protiv poslanika urotili. Svi su oni poslanike u laž utjerivali i kaznu moju zaslužili. A i ovi ne čekaju do jedan zvuk roga koji neće biti potrebno ponoviti i govore gospodaru naš, požuri i kazni nas prije dana u kojem će se račun polagati ti utrpi ono što oni govore i sjeti se roba našeg Davuda, čvrstog u vjeri, koji se uvijek Allahu obraćao. Mi smo brda počinili da zajedno s njim hvale Allaha prije nego što sunce zađe i poslije pošto grane, a i ptice okupljene, svi su oni zbog njegova hvaljenja hvalu ponavljali. I učvrstili smo carstvo njegovo i dali mu vjerovjesništvo, i sposobnost da rasuđuje. A da li je do tebe doprla vijest o parničarima kad su preko zida hrama prešli? Kad su Davudu upali, pa se on od njih uplašio? Ne boj se, rekli su. Mi smo dvojica parničara. Jedan drugom smo naže učinili. Pa nam po pravdi presudi, ne budi pristrasan i napravi pravi put nas uputi. Ovaj prijatelj moj ima 99 ovaca a ja samo jednu. I on mi reče, daj ti nju meni i u prepici me pobjedi. Učinio ti je doista krivo, reče Davud, time što je tražio da tvoju ovcu doda ovcama svojim. Mnogi ortaci čine nepravdu jedni drugima, ne čine jedino oni koji vjeruju i rade dobra djela, a takvih je malo. I Davud se uvjeri da smo mi baš njega na kušnju stavili, pa oprost od gospodara svoga zamoli, pade licem na tle i pokaja se. I mi smo mu to oprostili. I on je doista blizak nama i divno prebivalište ga čeka. O Davude, mi smo te namjesnikom na zemlji učinili. Zato sudi ljudima po pravdi i ne povodi se za strašću da te ne odvede sa Allahova puta one koji skreću sa Allahova puta čeka teška patnja na onom svijetu, zato što su zaboravljali na dan u kome će se račun polagati. Mi nismo uzalud stvorili nebo i zemlju i ono što je između njih. Tako misle nevjernici, pa teško nevjernicima kad budu u vatri. Zar ćemo postupiti s onima koji vjeruju i čine dobro, kao sa onima koji prave nered na zemlji ili Zar ćemo postupiti s onima koji se grijeha klone, isto kao i s griješnicima? Knjiga koju ti objavljujemo blagoslovljena je, da bi oni o riječima njezinim razmislili i da bi oni koji su razumom obdareni pouku primili. Mi smo Davudu poklonili Sulejmana, divan je on robio i mnogo se kajao. Kad su jedne večeri predanj bili izvedeni punokrvni konji koji su na tri noge stajali, a četvrtom jedva zemlju doticali, on reče, umjesto da mislim na gospodara svoga, ja pokazujem ljubav prema blagu i oni se izgubiše iz vida. Vratite mi ih. I oni ih poče gladiti po nogama i vratovima. Mi smo Sulejmana u iskušenje doveli i njegovo bolesno tijelo na prijestolju zadržali, ali je poslije ozdravio. Gospodaru moj, rekao je, oprosti mi i daruj mi vlast kakvu niko osim mene neće imati. Ti u istinu bogato daruješ. I mi smo dali da mu služe vjetar, koji je prema zapovjedi njegovoj blago puhao onamu kuda je on htio. I šeitani, sve graditelji i gnjurci, i drugi u bukagije okovani. Ovo je naš dar, pa ti oslobodi ili zadrži. Nećeš zbog toga odgovarati. On je doista blizak nama i čeka ga krasno prebivalište. I sjeti se roba našeg Ejuba, kada je gospodaru svome zavapio, šeitan me na zlo navraća i misli lažne mi uliva. Udari nogom o zemlju, eto hladne vode za kupanje i piće i mi smo mu iz milosti naše čelja njegovu darovali i još toliko uz njih da bude pouka za one koji imaju pameti. I uzmi rukom svojom snop i njime udari, samo zakljetu ne prekrši. Mi smo znali da je on izdržljiv, divan je on, rob bio i mnogo se kajao. I sjeti se robova naših Ibrahima i Ishaka i Jakuba, sve u vjeri čvrsti i dalekovidnih mi ih posebno obdari smo vrlinom jednom, da im je uvijek bio na umu onaj svijet i oni su zaista u nas od onih odabranih dobrih ljudi. I sjeti se Ismaila, i Eljesea, i Zulkifla, svi su oni bili dobri. Ovo je lijep spomen, a one koji se grijeha budu uklonili, čeka divno prebivalište. Edenski vrtovi čije će kapije biti za njih otvorene, u kojima će se odmarati i raznovrsno voće i piće tražiti. Pored njih bit će hurije istih godina koje će preda se gledati. To je ono što vam se obećava za dan u kome će se račun polagati. To će doista blagodat naša biti, koja nikada neće prestajati. Eto toliko a one koji budu zločinili čeka najgore prebivalište, džehennem u kojem će gorjeti, a grozne ili postelje. Eto toliko. Pa neka okušaju vodu ključalu i kapljavinu smrdljivu i druge slične ovima muke mnogostruke. Ova gomila će zajedno s vama, tiskajući se u džehenne muči, ne bilo im prostrano, u vatri će oni doista gorjeti. Vama ne bilo prostrano, reći će oni, vi ste nam ovo pripremili, a grozna li boravišta, gospodaru naš, reći će, u dvostruči patnju u vatri onima koji su nam ovo priredili i govorit će, zašto ne vidimo ljude koje smo u zle ubrajali i koje smo ismijavali, da nam se nisu iz vida izgubili. Istina je sigurno da će se stanovnici džehennema među sobom raspravljati, reci, ja samo opominjem, nema Boga osim Allaha, jedinoga i moćnog, gospodara nebesa i zemlje i onoga što je između njih silnoga, onoga koji prašta. Reci, ovo je vijest velika, a vi od nje glave okrećete. Ja nisam ništa znao o melekima uzvišenim kada su se prepirali. Meni se objavljuje samo da jasno opominjem, i kad je melekima gospodar tvoj rekao, stvorit ću čovjeka od ilovače, pa kad mu savršen oblik dam i život un udahnem, vi mu se poklonite. Meleki su se svi do posljednjeg zajedno poklonili, osim blisa. On se uzoholio i postao nevjernik. O blisu, rekao je on, šta te navelo da se ne pokloniš onome koga sam sobom stvorio? Jesi li se uzoholio ili misliš da si uzvišen? Bolji sam od njega, rekao je on. Mene si stvorio od vatre, a njega od ilovače. E, izlazi onda iz dženneta, reče on, prokleda si. Moje proklestvo će te do sudnjeg dana pratiti, gospodaru moj, reče on. Daj mi vremena do dana kada će oni oživljeni biti. Dajem ti, reče on do dana već određenog. E tako mi dostojanstva tvoga reče. Sigurno ću ih sve na stramputicu navesti, osim tvojih među njima robova iskrenih. Istinom se kunem i istinu govorim, reče Allah. Sigurno ću sa svima, tobom i onima koji se budu poveli za tobom, džehennem napuniti. Reci, ne tražim ja od vas za ovo nikakvu nagradu i ja nisam izvještačen. Kur'an je doista svijetu cijelom opomena i vi ćete uskoro saznati njegovu poruku. Skupovi u ime Allaha milostivog samilosnog. Knjigu objavljuje Allah silni i mudri. Mi ti doista objavljujemo knjigu pravu istinu. Zato se klanjaj samo Allahu, iskreno mu ispovjedajući vjeru. Iskreno ispovjedanje vjere je dug je Allahu, a onima koji pored njega uzimaju zaštitnike, mi im se klanjamo samo zato da bi nas što više Allahu približili. Allah će njima zaista presuditi onome u čemu su se oni razilazili. Allah nikako neće ukazati na pravi put onome koji je lažljivac, i nevjernik. Da je Allah htio da dijete ima, izabrao bi između onih koje je stvorio onoga koga bi on htio. Hvalje neka je on. On je Allah jedini i svemoćni. Nebesa i zemlje je sa ciljem stvorio. On noću zavija dan i danom zavija noć. On je sunce i mjesec podčinio. Svako se kreće do roka određenog. On je silni, On mnogo prašta. On vas od jednog čovjeka stvara, a od njega je drugu njegovu stvorio. I On vam je dao osam vrsta stoke. On vas stvara u utrobama matera vaših, dajući vam likove jedan za drugim u tri tmine. To vam je to Allah, gospodar vaš. Njegova je vlast. Nema Boga osim njega pa kuda se onda odmećete? Ako vi budete nezahvalni, pa Allah od vas ne zavisi, ali On nije zadovoljan ako su robovi njegovi nezahvalni, a zadovoljan je vama ako budete zahvalni. A jedan griješnik neće nositi grijehe drugoga. Poslije ćete se svome gospodaru vratiti, pa će vas On onome što ste radili obavijestiti, jer On dobro zna svačije misli kad čovjeka nevolja snađi. Gospodaru svome se moli, njemu se obraća, a onda, pošto mu Allah milost svoju daruje, zaboravi onoga kome se prije molio i druge njemu jednakim smatra, da bi s puta njegova na stramputicu odvodio. Reci, uživaj neko vrijeme u nevjerovanju svome. bit ćeš sigurno stanovnik u vatri. Da li onaj koji u noćnim časovima umoliti vrijeme provodi, padajući licem na tle i stojeći, strahujući od onoga svijeta i nadajući se milosti gospodara svoga, reci, zar su isti oni koji znaju i oni koji ne znaju, samo oni koji pamet imaju, pouku primaju. Reci, o robovi moji koji vjerujete, bojte se gospodara svoga, one koji na ovom svijetu dobra djela budu učinili čeka nagrada. Allahova zemlja je prostrana. Samo oni koji budu strpljivi bit će bez računa nagrađeni. Reci, meni se naređuje da se klanjam Allahu iskreno mu ispovjedajući vjeru i naređuje mi se da budem prvi musliman. Reci, ja se bojim patnje na velikom danu, ako gospodaru svome budem neposlušan. Reci,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 a one koji se gospodara svoga boje, čekaju odaje, sve jedne iznad drugih sagrađene, ispred kojih će rijeke teći, obećanje je Allahovo, a Allah neće obećanje prekršiti. Zar ne vidiš da Allah spušta s neba kišu, pa je u izvore u zemlji razvodi, a onda pomoću nje raznobojno bilje izvodi, zatim se ono osuši i ti ga vidiš požutjela i najzad ga skrši to je doista pouka za one koji su pametni. Zar je isti onaj čije je srce Allah učinio sklono islamu, pa on slijedi svjetlo gospodara svoga? Teško onima čija su srca neosjetljiva kad se spomene Allah, oni su u pravoj zabludi. Allah objavljuje najljepši govor, knjigu sličnu po smislu, čije se pouke ponavljaju, zbog kojih podilazi jeza one koji se gospodara svoga boje, a kada spomene ime Allahovo, kože njihove i srca njihova se smiruju. Ona je Allahov pravi put na koji on ukazuje onome kome on hoće. A onoga koga Allah ostavi u zabludi, niko na pravi put neće moći uputiti. Zar je isti onaj koji će se na sudnjem danu licem svojim zaklanjati od strahovite patnje? Trpite ono što ste zaslužili, mnogo božcima će se reći. Oni prije njih su poricali, pa ih je stigla kazna odakle nisu očekivali. Allah je dao da osjete poniženje u životu na ovom svijetu, a patnja na drugom svijetu bit će zaista još gora kad bi oni samo znali. Mi u ovom Kur'anu navodimo ljudima svakojake primjere da bi pouku primili. U Kur'anu na arapskom jeziku, u kome nema nikakve protivriječnosti, da bi se gospodara svoga pobojali. Allah navodi kao primjer čovjeka koji je u vlasti ortaka, oko koga se oni otimaju, i čovjeka koji je u vlasti samo jednog čovjeka, da li je položaj njih dvojice isti, hvalje neka je Allah, nije, ali većina njih ne zna. Ti ćeš zacijelo umrijeti, a i oni će također pomrijeti. I poslije, na sudnjem danu, pred gospodarem svojim, ćete se jedan s drugim prepirati. Istinu je rekao uzvišeni Allah.